Egia eta beradiskidetze batzordeak hartu dituzte gainagusitzat asteuntan Baiona eta Paueko Unibertsitatean. Espainiaren kasua aipagai izanen da bihar foro publiko batean eta gurekin antolatzailetarik bat Antion Maia, egunon? Egunon. Ba, Zuzen bidean eh, ikasleazira, doktore gaia eta Varen Institutuko kidea ere bai. Asgiten eh, hitzak e, zehaztuz... Egia eta beradiskidetze batzordeak, frantzesez, Komision Verite zer da hori? Ordan, uh, eh, batzorde horien ulertzeko, uh, eh, lehenik kontekstua aipatu behar da, eta ze, aipatu behar da ze kontekstutan sortzen diren. Ordan, jakin behar da, gatazka edo diktadura bat pasa eta transizio garai bat sortzen da, eta transizio garai hortan, Uh, eh, erri bakotsak aukeratzen du, aipatzen dituen edo ez, gertatu diren giza eskubide urraketak. Eta Egi erri batzuetan eh, aukeratu dute giza eskubide urraketa horien aipatzea eta direktuki uh, lau galdera aipatzea eh, nola antolatzen aldiren hauzi batzu obendu nola egia segurtatzen alden biktimentzat ze erreparazio mota antolatzen alden biktimentzat eta nola segurtatu gertatu diren giza eskubide urraketak ez berriz errepikatzea. Eta ego ameriketan bereziki eh, hori landu dute eta horregatik bat zorde horiek dira uh, nola erran. Puska bat horro eh, uh, korki dira komisio batzu, bat zorde batzu, nun aditu batzu elkartzen diren eta haien helburua da txosten baten idaztea eta gizarte guziari mm-hmm. edatzea eta mm, txosten hortan uh, giza eskubide urraketa, normalki giza eskubide urraketa guziak aipatzen dira eta eh, gizarte guziari edatzeko. Eta, egeferentziazko kontakizun bat edo... Hori da, eh, bai, argunt hori da. Eta borti, bortizkeri, uh, alde desberdineko bortizkeriak hortan uh, uh, biltzen dira, Eta lista zerrenda animaleko bat egiten da, eta nun biktima guziak normalki aipatzen diren. Eta hori, uh, lauetan ugoita marra markadan, Uh, ehm, sortu da hori, piskabat mm -hmm. uh, eh, dinamika hori, uh, eh, bat zorde horien uh, sortarazteko eta ego Ameriketan hasi zen eta um, mm, bat zorde famatuena da ego Afrikakoa Bye. Bai. Truth and Reconciliation Commission eta hori nahiko ongi pasada, eta gauza da, jakin behar dena batzor, batzorde hori eriburuz da, biktimentzat pentsatuak direla, eta uh, eh, elburun nagusiena da egia segurtatzea biktimentzat. Eta hori lortzeko, betxan zenta pentsa, denek badakigu, uh, batek ez duela naturalki egin duena aitortuko eta gainera publikoki aipatuko eta mm, egoa ego ameriketan eh, barkatu egoa afrikan adibidez egin zutena da uh, obendunak gomitatu zituzten uh, eh, bat zordera eta aipatzen balin bazituzten egin provokatu zituzten gizaskubide urraketak mm -hmm. aske egoiten ego ziren Bai, bazuten eh, hori uh, ordainez. Eh, bai, hori da. Hortan eh, parte bai. hartzea. Bai. Hori egin duzu, holako batzordetan parte hartzen dute adituek eta parte hartzailek. Hori da, denen artean adosten da kontakizun bat batzordean nola izaiten Hori da, orduan uh, aditu batzuek, no, aditu horiek normalki neutralak izan behar dira, eta aditu horiek uh, gombitatzen dituzte, uh, biktimak eta baita ere obendunak. Eta bakotsak bardu kondatu gertatu mm. dena, Eta gero, hori esker, uh, txosten handi bat idazten da, eta gero gizarte guziari uh, hmm. eh, edatzen. Ez, da akordio politiko bat, uh, be, sortzen, le, kondakizun bat da, gehiago? Be, hori baino lehenago akordio politiko bat izan behar da. Hmm. Eta horregatik, uh, kontekstu, transizioaren kontekstu politikoa, zigarri importante da, eta horregatik, uh, depanitzen du, Eri bakoitzetan erantzun desberdin bat mm. izan da eh, Argentinan eta Txilen eh, hor uh, nahiko ongi garatu da ba, orako, nahiko ongi garatu dira trantzizoak bereziak zirelakot baina beste uh, eh, erri batzuetan Uruguayan adibidez etzen uh, Etzen militarek horrendik bazuten podere asko, eta orduan ez zuten beneficiorik hortan sartzeko. Uh, Egia eta behadiskidetzearen eh, batzordeak eh, hartu dituzue gainagusitza eta asteuntan Bayona eta Paueko Universitatean. Espainiaren kasua ere aipaga izanen da biak Bayonan. Antion Maia, zurekin eh, segitzen dugu, zuzen bidean doktore gaia, zirela eta Bajen Institutuko kidea ere horretaraziko dugu, aipatzen e, zenigun eh, lehenago Ego Amerikan eta Ego Afrikan adibidez eh, plantan ezagizirela gisortako batzordeak. Eta aipatu eta azpimagatu duzu, egiaren gaia, e, egia berzela gertu, batzorde horren helburua hori zela, baina hor e, bada beste kontzeptu, ala ere garrantzitsu bat, e, Ego Afrikan ere garrantzia hundia okantzuela, barkamenarena, e, kontzeptu filosofiko, erre religiosoa ere eh, hor, barkamena sartzen da ala ere eh, hortanez. Ordan bai eta hor batzorde bakoitzan uh, barkamena galdeginda edo piskabat, bai, barkamena galdegina izan da mm obendunen partez, eta hor batzorde bakotzak egin du bere behar zuena, eta hor ere, uh, arabera, galde, barkamena galdekiten altzen, uh, obenduneri, ofa, egziriten altzen, obendunek barkamen hori galdetzea biktimeri, baina hori ere dependitzen du ja, transizioanen arabera militarek podere asko baldin badute, hori e, horako gauzak ez, ez dira sobera galdegiten al, mm. eta horregatik egiarekin... Horrekin galdituz. Hori da. Ze barkamenarena, zaila da, ere barkamena emaitea eta, Hori e, egia, egia erraiten alda, egia denez edo ara eta nola erran barkamena egia denez, mm. eta mm. sinzeroa denez. Ez hori da, eta izi pertsonala da, eta erraten duen bezala da filosofikoa, eta hori zuzen bidetzen barkamena ez da sobera ongi mm. zakit, kontrolatzen edo benperatzen da. Mm -hmm. bon, e, gira ba, biharko foroaren gaian, e, biharko foroan, ba, galdera bat egiten duzue, Espainiak estatuan behar den eh, gisa oktako batzorde bat, ze, ze elementu ikusten duzue, e, orako zerbaiten plantan ezartzeko? Orduan, euh, lehenik, denik dut, pixka bat, zergatik Espania aukeratu dugun. Orduan, ostean nahi patzen nuen, euh, nuen Ego Afrikan nahiko bat egia eta berri diskidatzaren euh, bat zordan nahiko famatua izan zela, gero euh, eta e, Ego Ameriketan ere nahiko ongi garatu zela. Zenta, er, erri horietan izan da negozia, egiazko negoziak eta bat transizioaren garaian. Eta Eta Espainiaren kasuan izan da puska bat eh, kontrako adibidea. Zenta, uh, eh, berradiskidetza Espainian transizuaren momentuan, uh, eh, berradiskidetzaren babesa izan da uh, giza eskubide urraketen ahanztea. Mm. Da ez ahanztea, baina isiltzea edo o, giza eskubide urraketa horien e, gertatu direnak e, uh, piskabat isiltasunean uh, ustea. Eta horregatik, giza eskubide urraketa horiek ez dira bate ipatu transizioa pasa eta e, gerla zibila eta frankismoaren biktimentzat egintzen 2000 eta amazazpian boskatu <clears throat> bozkatu zen leide memoria historika, uh, famatua dena, e, baina horrenik badira pausu asko emaite segitzeko, eta gainera ikustean biolentzia se, segitu dela uh, pasa eta horrek puskabat bat uh, sortarazten ditu galdera batzu, eta puskabat bat uh, ikustea uh, giza eskubide guz, urraketa guzi horiek uh, bat formatzen dutela, eta elgarrikin bat ikusi la, landu behar direla. Eta horri gatik... Ba, azkenean, bai, irurgoita hemen sortziko transizio hori, bai, ez da onartua izan denenganik eh, Espainian. Eta hori hori bai, bai. Eh, etak segitu zuen, eta bai. beste zati batzuek ere izan bai. dena ez dute e, bai. onartu. Eta bai, eta hori da gauza bat, eta beste gauza da, eta ez dela, eh, gauza ez dena hainitza epatzen da, momentu hortan bakea eh, bakia eta demokraziaren babesa zen dena isiltzea. Hmm. dena, dena dena antzi edo isildu bederen uh, eh, bergoita mar urtez gerla izan da gero diktadura dena dena isiltzen dugu horrela eh, dena kalgarrekin lasaiki uh, biziko gara. Hori momentu hortan, transizioaren momentuan nahiko ongi pasada eta demokrazia neko demokrazia, transizioa ez aso bera gaizki pasatu uh, euh, ez, da berriz gerla euh, euh, hasi adibidez baina gero uh, ogoi ogoita amar urte pasa hor ikusten da biktima batzuek uh, gauzak galdegiten dituztela erreparazioa gero baita ere egia Mm. Hori da, diadanik gerla, gerla zibilaren eta frankismoaren biktimek hori uh, eh, galde egiten dute, ukon dute lehi de memoria historika, baina orain dik badira pausak emaiteko, eta gero, ben, eh, gero transizioa pasaita, etako biktimak eta galeko biktimak. Hmm. Hor, eh, biharko, mm, bihar gomitatu dituzue hainbat eh, pertsona, eh, gatazka horietan gerla zibilatik hasi <clears throat> eta ba, gaur egun arte, Euskal Lirko gatazkarekin, e, biktima izan direnak, aipatzen aldi guzu, nor izanen den hor, eta kontatzeko? Hor bai. gure helburua zen, lehenik, hor uh, den, bihar bi mai inguru izan, izanen dira, uh, lehena izango da duztu biktimekin, biktima batzuekin, hor den, izanen dira... Lehenik, bon, eginen dut uh, eh, historialen kronologiarekin. Uh, Petri Sanabria, uh, eh, ordoan Petri Sanabria da gerla zibilaren biktima bat, eta bere familiaren parte baten uh, gorputzak uh, bilatzen ditu, Espainia guzian, eta horrenik ezaki nun diren, onkari da hortan uh, lanean. Gero, Carlos Eskartin izango da ere bai, bera uh, atxilotua eta torturatua izan da Uh, frankismoaren garaian, eta gero, borduan hemen famatuak diren bi uh, emazte, Maixabel Lasa eta Asun Lasa, orduan Asun Lasa bere anaia, uh, <coughs> markatu, um, ila izan uh, galek hil zuten, eta mm. Maixabel Lasa be, um, etak bere senarra zuen. Hor bere lekukotasuna? Bai, bere lekukotasuna ekarriko du. Ukan, uh, bai, batez, eh, bakutsak aipatuko du nola eh, bizi duen giz eskubide uh, hori, eta nola zei bilbide ukan duen obendunen haien harrimana ubendunekin, zenta mm. batzuek, euh, adibidez, maizabel, lasak uh, kide batzu, uh, joan da kide, batzuen um, euh, edo haiekin euh, elkartu zen, eta eta gero bigarren parte batean aipatuko dute peskabat zer zer zer itxoiten duten uh, instituzioen aldetik eta gizartaren aldetik ere bai. Mhm. Eta gero, bai, eta biktima horiek bitima uh, eh, horien testigantza entzun eta uh, bat adituen iritzia entzunen dugu eta hori izango dira hainbat eh, aditu adibidez Paco Echeverria, Eko bai. formatu dena ere, torturaren uh, kasua aipatzeko eta gero uh, Espainiaren espezialistak ere bai, izanen da bai, Tribuna Konstituzionalaren epaile bat, Manuel Miranda, Eta bai, taiek eman gude pixka bat erantzun akademiko bat, eta nola haiek uh, aditu gisa ikusten dituzten uh, ikusten duten gai hori, eta baita ere, uh, gero biktimen ere uh, testigantza ere, ere erabiliko, testigantzak erabiliko mm -hmm. dituzte pixka bat uh, erantzun baten enkartzeko. Erki, beraz, eh, horretarazko dugu hori bihar dela, Bayonan, eh, Unibertsitatean, e, nola egimer da parte hartzeko? Hordan parte hartzeko, jakin behar da urridik dela, mhm. eta deneri idekia eta gure elburua zen, puska bat gizartek guziari idekitzea olako, olako konferentzia, eta izena eman behar da, hor da, nire elektronikora, uh, abildua gmail.com. Ados, maia y Bai, y bai. Ados. Beguntza da, Antion, e, eh, maia, mileske gurekin izanik e, goizuntan, hori dugu, e, zera, foro gen antolatzaileetak bat zirela, bagen institutuko kidea ere, bai. Zerdutan da, bihar, markatu zuta rapatu. Bai. Eta bai, uh, <laughs> hasten da. Ados. Bederatitatik batak arte. Ados, ebe, gurekin izanik, eta pasai